Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me molesten que hoy juega la L. Coja la curva, coja la L, si no está alentando. ¿Qué pasa tan asustado? Tira el sonido que le gusta la vagancia. colombiana. A mí lo que me gusta es tu cara de Madonna. Bienvenida a Argentina, la tierra de Maradona. Del Fernet del asado, fabricante de la moda. El mate del folclore, que pele no corra. Dale, primo, que está ahora. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo estoy cheto bien, recién llego de la gira. Venía a 200 acelerando en el golfito en la avenida. Con cara de que me miran. O por si no sabían, sé que se lo imaginan. Dancen ahora. No está bellaca, no, está bellaquísima. Estaba en diabla y ahora está diablísima. Mi comida preferida está riquísima. Yo cantándole al oído letra explícita. A la sicariona lo que le doy es tabla. Los giles con los giles y lo diablos con la diabla. que se cruza en el medio, la arrancó la gamba. Mi y bailan cumbia con el cerebro en samba. pide rescate y yo se lo doy. Esta noche al tropi, llámala a tu compi, que se suba al bondi, fuma con cara de zombie. Y si se preguntan por qué, es porque tiene una flower. Esa la pista la rompe, la cadera te la parte. No estaba saca, no estaba saquísima Estaba en diabla y ahora está diablísima. Mi comida preferida está riquísima. Yo cantándole al oído le tres tengo conjunto de todos los colores, tengo perfume con ricos olores, yo le cocino con muchos sabores, partimos otro tema guacho de core. Si llamo se reportan todo con la portátil, me encantan los negocios, para eso soy ágil, antígil, me manejo alerta y en la calle soy hábil, versátil. Si no buscan la guerra, los tiros son todo gratis. Van a escuchar disparos desde el fondo hasta el mástil, es así. Soy una mezcla de los pibes chorros con damas gratis. Yo estoy tranqui.